50 languages. 9 9วัน haftede den วันจันทร์วันอังคารวันพุธ ब ด ध วร์วันพฤหัสบดี व ी र व ร์วันศุกร์ श ุกรวาร์วันเสาร์น न วาร์วันอาทิตย์ตวาร์สัปดาห์อาทิตย์ ฮัฟตาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สุมวาร์โตแอตวาร์ตักวันที่หนึ่งคือวันจันทร์เปลลาเดนสุมวาร์ฮุนดาเฮวันที่สองคือวันอังคารดูจาเดนมังกลวารฮุนดาแฮ วันที่สามคือวันพุธตีจ้าเดนบุธวารหุ่นดาฮวันที่สี่คือวันพฤหัสบดีจอธาเดนวีรวารหุ่นดาฮวันที่ห้าคือวันศุกร์ปัญจวาเดนศุกร์วารหุ่นดาฮวันที่หกคือวันเสาร์ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ เราทำงานเพียงห้าวัน ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ